Ma cité, ma cité a craqué. Ma cité, ma cité a craqué. Ma cité, ma cité a craqué. Ma cité, ma cité a craqué. Ma cité, ma cité a craqué. Ma cité, ma cité a craqué. Ils veulent me faire, six pieds sous terre. J'ai l'accent d'alpha, la vie de ma mère. Les jours je les bois, les nuits je les canne. Même l'ange de la mort a le permis bécane, ils ont relevé les plombs. Si tu le sais, réponds. Plusieurs messages sur le PGP, en effet, ça bombarde à fond. Sauter au plafond, je les fais, stupéfait, des faits, les stupons, des mes fonds. Merde, le génie dans la bouteille, pourquoi tu bafoues, je crois que tu parles de voisin. Hein. C'est moi le grand de la tête, on a tourné petit frère, je suis même capable de te présenter ton voisin. T'es fait chaud. seul dans l'audi, ils veulent chaud Appelle Yabou, ma gueule, c'est des sosie, craque dans le réchaud, t'es passé chez So, les condés aussi, c'est mobile, là les histoires, on fait neiger, on fait pleuvoir, je pas responsable, je suis influençable, même sa mère la juge m'a interdit de me voir, euh, il arrive derrière, mais je l'ai vu gros, 9 mm coché sous le bureau, 9, 3, 4, milliards, on est 6 milliards comme les mecs des mureaux, fond マジでマジでマジでマジでマジでアタックマジでマジでマジでマジでマジでアタックマジでマジでマジでマジでマジでアタックマジでマジでマジでマジでマジでアタックマジでマジでマジでマジでマジでアタックマジでマジでマジでマジでマジでアタックマジでマジでマジでマジでマジでマジで je suis tellement, je suis je suis j'ai mon fer à droite j'ai mon frère, qui est leur mère, je suis sur les nerfs, Regarde, vénère, ouais, des terres On se connaît pas, ne me juge pas Je marche la tête haute dans les rues de Ripa Marche avec moi, ne panique pas Ça cocher quand ça tire, je pas Je suis devant toi, au feu j'avance pas Mais le feu dans le tu danses pas Si tu déconnes, retourne à l'école Plus rien m'étonne, puis les de j'en Tu fais plus par kill, tu fais par tonne Litron de larmes sur les joues des renvois Je suis pas une femme, je fais pas la queue Je fais du papier, carte, que shit 2 Tu veux ma boîte, née à 32 Si je t'entends ton cas, voilà sauf qui peut depuis petit peu, je fais ce que je peux Du violet et pas un petit peu Moi j'en veux, petit morveux Je sais d'où je viens donc je ce que je veux Petit morveux, je sais d'où je viens donc j'ai ce que je veux Ma cité, ma cité, ma cité, ma cité, ma cité à Ma cité, ma cité, ma cité, ma cité, ma cité à Ma cité, ma cité, ma cité, ma cité, ma cité à してましてましてアタッケましてましてましてましてまして